بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ثم أما بعد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما <coughs> birinci Qul əuzu əlifdir, sonra ayındır. Və bu iki məxrəclər bir-birinə yaxın olduğu üçün düzgün tələffüs olunmalıdır. Yəni, birincisi incə, ikincisi daha biraz yəni, boğazın ortası çıxmağına çalışmalıdır və belə oxumalıdır. Qul əuzu, qul əuzu bi rabbin nəs. Həmçin fikir verin, bi rabbi, sonra vəslə gəlir, sonra ləm gəlir. Amma ləmi oxumadıq. Səbəb də odur ki, nun şəmsi hərflərindəndir ki, hansı ki, nun əgər əlifləmdən sonra gələrsə, bu zaman ləm oxunmaz. Bu zaman ləm oxunmaz. Bəli. Və bu necə bunu bilmək olar? Əgər ləmdən əvvəl gələn, əgər ləmdən əvvəl gələn və ya öz üstəm, lə, ləmdən sonra gələn hər hansı bir hərf şəddəli olarsa, bu zaman ləm oxunmaz. Məsələn, Qul əuzu bi rabbil Sonra lə, e, nun gəldi, nunun üzrə şəddə var. Bu o demək ki, bu lə, ləm oxunmur. Ləm oxunmur. Və necə ayıra bilərsiniz? Əgər əlifləmdən sonra gələn hərif şəddəli olmazsa, açıq aydın şəkildə oxunar. Məsələn, val asr. Val asr. Əsli bunun əl asrdır. Aleykissalam. Əgər əlifləmdən sonra gələn hərif, məsələn, burada nundur, şəddəli olsa bu zaman ləm oxunmaz. Çünki nəyə, nəyə görə nun şəmsi hərflərindir. Həmçinin burada uzavlar. Məd təbii də olar və məd ard lisukn olar. 2, 4, 6 hərki miqdarını uzatma olar. Və demək olar ki, Qul ə'udhu bi rabbin nəs. Çünki əsli bunun təbiidir, məd təbiidir. Amma 2, 4, 6 da uzatmaq olar meddul ard lisukun qaydasına əsasən. Həmçin fikir verirsin, nun hərfini biz tutduq və saxladıq. Nəyə əsasən? dedik ki, nun hərfi və mim hərfi şəddəli gələrsə bu zaman bu iki hərif uzanar və ya dartar və səs burundan çıxar. Bu iki hərf ikisi dəğunnə hərfidir. Nun və mim. Aydın oldu? İkinci ayə Məlikinnəs Eyni qaydadır. Məlikinnəs Nunu tuturuq və uzadırıq. Üçüncü ayə İləhinnəs النَّاسِ İlahinnas İlah sözündə əlifdir, sonra ləmdir və sonra kiçik belə bir xət var ləmin yanında. O nədir? İki hərəkə uzadan ümmət təbiidir və miqdardır, iki hərəkədir. Və deyirik ki, İlə, İlahinnas İlahinnas Dördüncü aya من شر الوسواس الخنnas İxfa baş verdi. Çünki sukunlu nundan sonra şin gəldi və şin də ixfa hərflərdəndir və ixfa sözünün lüğəti mənası gizlətmək deməkdir. Yəni, sukunlu nun və ya tənvinlərin səsini, nın səsini gizlətməkdir burun, burunda. <clears throat> və ixfanın da məxrəci biz deyir ki, dilin ucunu damağın yaxınlığında toxundurmaqla, vurmamaq şərti ilə çıxandır. Və səs də buruna verir. Min, min, min, olur. Əgər dilin ucunu damağa toxundursa, onda belə bir səs çıxacaq. Min, bu da səhvdir. Min, toxundurmuruq. <coughs> dilin ucunu damağa, yuxarı dişlərin damağının yaxınlığında və səsi də verir buruna. Oxuyuruq min min yani olur. <coughs> Sonra ra-dır şəddəlidir, incə oxunur. Çünki ra-nın hərəkəsi kəslədir. Və biz deyik ki, ra əgər kəsləli olarsa incə, əgər fəthə və damma olarsa qan oxunar. Əgər fikir versəz, oxudum ki, <coughs> min şərri, şərri, min şərri, incə bir şəkildə. <coughs> min şərril vas, vas, sindi, vas, Bənzədir vas, vas, vasil, vas. vasil, vas. Yaram Vas, vasil deyəndə sapdır. Amma burada isə sindir. Min şərril vasvasil, vassin, vasil. incədir. Min şərril vasil, xannas, xannas. Bir anda oxuyalım. من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس nunu saxlayırıq və əni də məddül ardlı sukun hökmünə görə qaydasına görə uzadıq. 2, 4, 6. 5-ci aya Əl-ləzi yuvəsvisu fi sudurin nəs الذي يوسوس في صدور الناس Yadda saxlayın. Əlləzi, əlləzi, bir də əlləzinə sözü hər zaman əynə başlayır. Hər zaman. Əgər əlifləm olarsa, əynə başlayar. Yəni, fikir verən ayənin başlığı vəslədir. Hərəkə deyil, hərəkə yoxdur. Mələ əgər ayənin başlığı vəslə olarsa və sonra ləm gələsə, Artıq bu əlifləmdir. Və əlifləm də hər zaman əynan oxunur. Aydın oldu? Birinci hərfdə şey, zəl qabəri hərfidirə. Bəli. Zəl qabəri hərfidirə. Ləm. Zəl. Zəl. Zəl. zəl. Qabəri hərfidirə. Yox. Şəm, şəm, şəm, şəm. Söhbət burada qaməri hərfdən getmir. Söhbət gedir həmin ə, e, əvvəlci. Ha. Ləm burada şəddərdir həm də. <clears throat> Biz zəni şəddələmirik axı. Biz ləni şəddələyirik. Sədən getmir söhbət. Və bu nəyə görə qoyulub? Bu ona görə qoyulub ki, 4-cü ayətlə 5-ci ayəti birləşdirə bilərsən. Oxuya bilərsən ki, Min şərril vəsvəsil xannəsilləzi yuvəsvisu fi sudurin nəs. Ayət oldu? Eh, bəli? Bəli, bəli. Və birləşdirəndə bu ayədən əvvəl, yəni 5-ci ayədən əvvəl gələn sözün axırıncı hərəkəsi ilə birləşdirsən. Əgər vəslə olarsa. Məsələn, burada əl-xannəsidir. Xannəsi-i. Və birləşdirəndə də bu qayda birləşdirsən. Min şərril vəsvəsil xannəsilləzi da burada dayanmaq olar. Və sonra baş, başdan götürsən. Əlləzi yuvəsvisu fi sudurin nas. Nə oldu? Həmçinin yuvas, yuvas visu. Yuvas visu. Bəzilər deyir yuvas visu. Yuvas visu. Yuvas. Çünki sab daha hasatlı demək. Amma sin daha çətindir. Anladın? Və bəzilər fikirmə deyir ki, yuvas visu, yuvas visu, yuvas visu. Sa, sa deyir, sa. Halbuki burada sindir. Yuvas visu. İncə bir şəkildə. Əlləzi yuvasvisu fi uzatmadı. Burada acı saddı. في صو صو في صدور في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس Altıncı aya Minel cinneti ven nas Minel cinneti ven nas yani Burada bu ay, bu surədə əsas fayda nun hərfinin uzalması və xünnə olmasıdır. Əsas da fayda budur. Yalnızca saxlayın, əgər nun hərfi və ya mim hərfi şəddəli gələrsə, bu hərf, iki hərf uzanmağı sevər. Bu hərfin xüsusiyyətlərindəndir ki, bu hərf uzansın. Nun və mim. Aydın oldu da məncə. Bəlkə oxuyaq. Oxuyaq baxın. <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس النَّاسِ Və ya başqa cür oxuyaq, birləşdik. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ Fikir verin birinci ve ikinci ayağın sonunda uzatmadım. İki erke uzattım. Neye göre? Çünkü biz deyik ki, meddül arb suku'nun əsas qaydalarından budur ki, dayansın. Ayağın sonunda dayandı. Aa, dayanmaqda artıq, əgər dayansaq, 2, 4, 6 uzatma ixtiyarımız var. Qan oldu. Mənə məsələn. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. İxtiyarım var belə uzatma. Amma birləşdirsən, Elhamdülillahi ilə Ar-Rahman Rahmi, 4 hərəkə uzatma olmaz. Və demək olmaz ki, Elhamdülillahi Rabbil aləmin, Ar-Rahman Rahmi olmaz. İki hərəkə. Elhamdülillahi Rabbil aləmin, Ar-Rahman Rahim. Aydın oldu? Məncə aydın da düzdür. Yəni, əsas məqsəd odur ki, əgər ayəni, ayənin üzərində dursan, ayədə dayansan, uzala bilərsən. Əgər durmasan, artıq med təbii hökmündədir. Yəni, əsli meddir. Yəni, uzatması iki ərki miqdarında olan uzatmadır. Aydındır. min şerril vesvasil hannas məxrəcdə diqqətlə fikir verin من شر الوسواس الخناس İnanın oxuyuram. Min şərril vəsvəsil xannas Bütün məxrəclər aydındır. Bütün hərflər aydın olmalı ki, hansı hərfləri tələffüz edirsən. Sindir yoxsa saddır. Hadır yoxsa hadır. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في سوء سوء سوء سوء صاد الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Bence indi hamı əzbəliyə bunu. düzdü, İnşallah. Kəfirin surasına, keçək inşallah. Allah subhanahu buyurur. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya eyyuhel kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إلى دخلهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم Fikiye veren uzat, uzatma yoktur. Vela ene, vela ene, vela ene olmur. Vela ene abidun ma abettum, abettum, ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي din. Deməli birinci qul sonra gəlir ya əyyuha. Nədir burada? Məddir. Hansı? Məddül munfasıl hökmündədir. Çünki ya əyyuha başqa-başqa gəlməlidir. Ya bir dənə sözdür, əyyuha bir dənə sözdür. Və burada yə, yənin üzərində balaca bir xət var, bu da o demək ki, iki hərəkə uzadılır və onun üzərində də dalğa var, bu o demək ki, iki yox, artıq dörd uzadsın. Nə oldu? Həmçinin gəlir əlif, sonra əlifin üzərində həmzə və, və fəthə. Vacib deyil, uzada bilərsən. Bəli, munfasıl. Məddul munfasıl. 2, 4, 6 hərəkə. Və yə, qul yə əyyuhəl ka ka uzatmadır burada da. Yenə kəfti, sonra kiçik bir hat. Ve sonra ayənin sonunda yenə uzatma var. Medl ardı sukun. El kafirun. 2, 4, 6 hərəkə miqdarında uzada bilərsiniz. İkinci ayə La a'budu La uzatmadır. Ne əsasən? Meddul munfasıl qaydasına əsasən 2, 4, 6 hərəkə miqdarında uzada bilərsiniz. Həmçinin əlfin üzərində talağa işarəsi vardır. Bu da uzatmanı bildirir. Sonra isə əlif gəlir və sonra ayn gəlir. Və biz deyik ki, bu çox e, incə bir şey ki, yəni nə, nə deməyəsən ki, əbudu və nə, de, və nə, və nə də ki, deməyəsən ki, əbudu. Əlif ayn. Lə, ə, ə. Ədən keçir ayna. Lə, ə, ə. Lə, əbudu. Lə, əbudu. Dəl. Lə, əbudu. Mə tə'budun Mə tə'budun Və həmçin biz deyir ki, ayın elə bir hərfdir ki, nə, nə məxrəcində ifrat və nə də təfrid etmək olmaz. Nə şitmək və nə də aşağı salmaq. Və oxumaq ki, Lə ə'budu mə tə'budun Tə'budun səhvdir. Həmçin oxumaq. Lə ə'budu mə tə'budun Tə'budun da səhvdir. Orta bir məxrəc. Yəni ayın orta. Üçüncü ayə. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ Uzatmadır burada. Həmçin ixfa baş verdi. Əntum. Və fikir verin, nunun üzərində heç bir hərəkə yoxdur. Sukun yoxdur, fəthə yoxdur, kəsrə yoxdur. Və tə ixfa hərfi olduğu üçün ixfa baş verdi. Həmçin abiduna sözü uzandı. Abiduna. Çünkü kiçik bir xət var. Düzdür? Məhməd var, gizli mətdi. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا Uzatmadır, meddul munfasıldır. مَا أَعْبُدُ <clears throat> Dördüncü aya. وَلَا أَنَا وَلَا meddul munfasıldır. Ve ene sözü uzanmır. Ene sözünün üzerinde sukun var. Elfi üzerinde sukun var. Bu o sukun o demeydi ki bu sukun bu uzanmır. bu nə olmur? Uzanmır. Və bu sukun vavda da gələ bilər. Uləikə sözündə olduğu kimi əsli uləikə, uləikə. Amma nə, bu oxunur nə? Uləikə. Və uzatma yoxdur. Yaxşı, uzatma nəyə görə yoxdur? Çətinlik var. Yalnız saxlayın, əgər hər hansı bir qayda dəyişirsə, yalnız yalnız bir məqsəd daşıyır. Çətinliyi aradan qaldırmaq. Yəni, bütün insanlar oxusun deyə, bütün insanlar bacarsın deyə, bütün millətin nümayəndələri bacarsın deyə məqsəd də məhz nədir? Yəni, bu cür hasanlaşmalıdır. Və oxunur ki, vələ, vələ ənə, vələ ənə və səhvdir ki, oxumaq vələ ənə ə fikrin uzatmaq olanda ə uzanır sonra keçir ayına. Çox çətindir. Və lə ənə'a Çox çətindir. Düzdür. Və lə ənə'a Amma uzatmadan keçsən, hə? hə? Özləri oxular, yox, sonra, sonradan salınır. Yox, bu sonradan salınır. Bəli. Və uzatmaq da olmaz. Təcvidə görə. Çünki burada qoyublar alimlər. Hə, Gələn. Və uzatmırsan və deyirsən ki, Və lə ənə abidun mə abədtum Və fikir verin, dəl gəldi, sonra, sonra isə tə gəldi və tə şəddəlidir hə şəddəlidir və oxunmur. Nə qaydasına görə idğam? Mutəcənisin. Düzdür? Biz deyik ki, bu zaman hərif nə olar? Birinci hərif itər, ikinci hərifdə şəddələnər. Hə? Bəli. Və nəyə görə çətindir? Yəni, dəl özü, sukunlu dəl qalqala hərflərindəndir, düzdür? Qalqala da. Əgər qalqala etsək, onda təni deyənməliyik. Fikir verin. Əgər oxusam ki, وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ عَبَدْتُمْ Çətindir, düzdür? Abədtum. Onu qıranlar nə, nə deyiblər? T ilə də bir yerdə olanda birinci hərf itər, ikinci hərf isə şəddələnər. Və də deyilməz. Və oxunar və lə ənə abidun mə abət, abət, abəttum. Dəl yoxdur. Dəl yazda var, oxunuşda yoxdur. 5. aya وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ Del incedir ve kalkaladır. Ve uzatma var. وَلَا مَدُّ الْمُنْفَصِلِ وَلَا أَنْتُمْ اِخْفَاءُ abiduna mettebi ma a'bud munfasıl. Ve sonuncu aya lekum dinukum ve liyedin lekum dinukum bazıları bunu okuyor lekum dinikum dinikum çünkü dinikum daha hasant dediler. Düzdü. Dinikum ama dinukum dinukum çetin. Və, bəz, və bəziləri fikir vermir buna. Bu çox var. Hüseyin deyirlər ki, Ləkum dinikum, dinikum. Aha, ki, burada dinukumdur. Dinukum. Dinikum değil. Dinukum. Yani ne oldu? Dinukum. Dinu, nu. Dini. Dini. İğne okuyur. Kesir okuyur. Böyle dillerine ile yatır. Ama düz di uzadır. Di, kerke, nukum, dinukum. Dili, dəlin məxrəci, dilin ucunu damağa toxundurmaq və də. Və sonda valiyədin, valiyədin uzatmırıq. Bəzər deyir valiyədin, valiyədin, valiyədin, valiyədin. Məncə kifayətdir. O subhanək Allah və həmdik və nəşhədu an la ilə, nəstəğfirik və nətubu iləyik.